الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما ينفعنا وعملا يرفعنا وزدنا علما يا كريم تمكتنا tena kwa ajili ya kuendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim na tarjama yake tukiwa tuko ndani ya sura at Tauba au sura Baraa au sura Al-Fadhiha kwenye darasa iliyopita tulifika aya 29 ya sura hii kwa leo insha Allah tutarudi nyuma hapo kwenye aya 28 na 29 kisha tutaendelea na aya 30 ila ma sha Allah يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا مسيم الله جل وعلا أين يملي أميني إنما المشركون نجس حقيقة سيفنجين وشركين لنجس وشركين لنجس إنما المشركون نجس وصفوا بالمصدر مبالغة ومسفوا كمصدر وأجيل مبالغة كأنهم عين النجاسة أو هم ghau najis kana kwamba wao ndio dhati ya ile najisi yenyewe au ni wenye najisi wa innama almushrikuna najasun hakika si vingine washirikina ni najis tena wote kwa tofauti za mila zao na dini zao maadamu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wao ni najis na wao ni najisi ya kimaana maanawiya si kwamba ukimshika ukimgusa mshirikina basi na wewe utakuwa umenajisika najisi ndani yake kwa kuwa moyo wake ni mchafu moyo wa mtu unayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na viumbe wa Allah jalla waala. Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo baya asilolipenda ni kushirikishwa yeye na kitu kingine, hata kama huyo mshirika atakuwa ni malaika au ni nabii. Huyo mshirika huyo atakayeshirikishwa na Allah au vyovyote atakapokuwa. Ni kwa maana kwamba ajitokeze mtu akasema, mimi namwabudu Mungu aliyeniumba na namwabudu malaika Jibril. Jibril si kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikawa wewe katika ibada wamshirikisha huyo Jibrili na, na, na, na huyo Mungu aliyekuumba. Jambo hili Allah analichukia ni baya sikwambii umshirikishe sasa na mti, pango, jiwe na vinginevyo. Hata ukimshirikisha na yule ahabu lkhalqi ilaihi, kiumbe anayependeza zaidi kwake, jambo hilo analichukia na ni baya. Sasa wapo ambao wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu na vipenzi vyake na malaika na mitume wakadai kwamba wanajikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hao na wengineo katika watu wema wakamshirikisha subhanahu wa ta'ala hao wenye kufanya hivyo pia najis najis ni kitu kichafu kabisa na ndio maana Isa mwana wa Maryam aliwaambia wana wa Israeli innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar hakika mambo yalivyo yoyote atakemshirikisha Allah basi hakika Allah amemharamishia pepo juu yake mtu huyo hata ingia peponi kabisa milele ni haramu kuingia peponi makazi yake yatakuwa ni motoni kwa hiyo nataka kutilia mkazo hapo katika suala la la ushirikina na kwamba washirikina ni najis jitetee utakapojitetea hao kwani eh, sisi tuambiwa washirikina kama wafanya shirki ni najis na Allah haipendi shirki usimshirikishe kiumbe na kwenye ibada ukamwabudu kiumbe chochote kile wa kuabudiwa ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya peke yake wala usiseme kwamba anaabudu na muabudu Allah kupitia huyu hakujawekwa utaratibu wa kuabudu kupitia katika Uislamu hakuna utaratibu wa kuabudu kupitia kwa kwamba ah, mimi najua Mungu yuko ndiye aliumba mbingu na ardhi na jua na hivi na sisi sote tumeumbwa na Mungu eh, na hiki tunachokiabudu hakijaumba hiki, lakini sasa sisi twapitia kwa huyu, hakuna ibada ya kwa twamwabudu Allah kupitia kwa. Katika Uislamu hakuna wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, na ndio maana hata wale washirikina waliobobea wabobevu katika shirki walipoulizwa wakasema haulai shufaauna inda Allah hawa ni waombezi wetu watatuombea wajua hawa ni watu wakubwa hawa watu bora hawa kwa sisi tumwabudu Allah tumuomba Allah kupitia hawa hawa ni waombezi hawa watuombee nani kaweka utaratibu huu kwamba hawa waombee na wengine wakasema ma naabuduhum illa liyuqaribuna ila Allah zulfa, sisi hatuwaabudu wao isipokuwa tuweke karibu na Allah. tutaka ule ukaribu, kwa sababu hao ni watu bora, hawa wakubwa kabisa. Kwa hiyo hawa watatuombea hawa. Yote hayo yamezungumzwa na Allah akayabatilisha, huna hoja sasa. Kwa hiyo mshirikina ni najis kwa mujibu wa mafundisho ya nini ya Qur'an. Mushrik ni najis, sifa mbaya kabisa. na najisi yake ni mbaya kuliko kinyesi kuliko kinyesi najisi yake haitahariki kwa maji mpaka aende kwenye tauhid mushrik ni najis inma almushrikuna najas kwa hiyo kwa sababu ni najis fala yaqrabu almasjid alharam baada amihim hadha wasiukaribie msikiti mtakatifu wa makka baada ya mwaka wao huu huu mwaka wa tisa wa hijiria, baada ya mwaka huu marufuku kwa mushriki kukaribia mji wa Makka. Wa in khiftum ailatan, na, na kama mtaogopea au na kama mkiogopea ufakiri, na kama mtaogopea ufakiri fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha, basi karibuni tu Allah atawatosheleza nyinyi kwa fadhila zake akitaka Allah akitaka atawatosheleza nyinyi katika fadhila zake simwaona kwamba labda mkiwazuia washirikina wasiingie katika msikiti mtakatifu wa Makka wasiingie katika mji wa Makka biashara zitapungua au zitaharibika mkawa mna hofu ya jambo hilo mwaogopea ufakiri basi njia ya riziki si moja. Njia za riziki ziko nyingi. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu awadahu Allahu lahu khairan minhu, anayewacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah atamfanyia mbadala uliokuwa bora kuliko huo kuliko hiyo njia anayotumia wewe. Jambo hili umeliacha, kazi yako nzuri kabisa, lakini ndani yake ina shirki, ndani yake ina maasi, kuna riziki ya haramu, ukaiacha kazi ile kwa ajili ya Allah, kwa kuwa jambo hilo halifai. Kazi inakuzuia wewe na ibada, mwajiri ataka wewe usiswali wala usifunge, lakini wapata pesa nyingi ukaiacha kazi ile kwamba kama kazi yenyewe ndio hii siitaki Allah atakufanyia mbadala ulio bora kuliko huo katika riziki kwa sababu njia ya riziki riziki haiji kwa nguvu riziki inakuja kwa fadla ndio maana akasema sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha kuna watu wanatumia nguvu nyingi sana katika utafutaji lakini hawapati isipokuwa kile ambacho Allah amewapangia kiasi walichopangiwa ataangaika na nguvu zake zote na jasho litamwagika hapati isipokuwa kile alichopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala law kana rizqu ya'ti biquwwatin ma akala al-usfuru shay'an ma'a an-nasri laiti ingelikuwa riziki inapatikana inakuja kwa nguvu basi yule ndege usigi yule kile kijihusiki kidogo kile kisingi kula chochote mbele ya tai, na kila moja anakuja na riziki yake. Kuna vile vidogo vidogo usfur vile vina riziki yake, na nasri tai pia na riziki yake na nguvu zake, aweza kalala njaa. Kwa nini? Kwa sababu riziki inakuja kutokana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, haiji kwa nguvu. Na ndio maana kuna watu katika hii dunia wamehangaika kikweli kweli, mabingwa wa kusafiri na kuhangaika kutafuta riziki, wamekufa mafakiri, hawana chochote. Kitafuta kilicho gani chokifanya, hamna. Kwa hiyo riziki inakuja kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu cha msingi watu ni kufanya asbabu na kutawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mtu afanye bidii kwenye kazi, lakini hili lisikutoe katika mstari, ukaona kwamba ukitoa kwenye mstari ukikopa sana mikopo ya riba ndio utatajirika utakufa fakiri na riba yako utakufa fakiri kakope huku bilioni tano kule bilioni ngapi utatuachia madeni wallahu inna allaha alimun hakim hakika allah ni mjuzi mwenye hikma قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر piganeni na wale ambao hawamwamini Allah wala siku ya mwisho wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala hawayaharamishi hawaviharamishi vile alivyoviharamisha Allah na mtume wake yale mambo ya haramu wao wayafanya tu hawaoni kuwa ni haramu msile mfu wala tu nguruwe wao wala tu ni halali tena wasema halali kuna kula huku ukijua ni haramu ni jambo jingine, na wala na huku waitakidi kwamba ah, kwa, hakuna ubaya yote halali, hili ni jambo jingine. Mtu akifanya jambo la haramu huku akiitakidi kwamba hii ni haramu, anakuwa amefanya dhambi kubwa, amemuasi Mola wake. Lakini akifanya jambo la haramu na huku akiitakidi kwamba sio haramu wewe wasema nguruwe haramu uharamu wake uko wapi niambie uko wapi sawa riba haramu ah sio haramu uharamu wake uko wapi ile si biashara tu kuna faida pale ukiitakidi jambo la haramu kuwa ni halali wa wakafiri sio muislamu tena wakufuru unanielewa mambo mawili jambo hili la haramu huyu afanye jambo la haramu akiwa ajua hii ni haramu, hii ni dhambi, hii mimi ninayoifanya, huyu apata madhambi. Na muislamu ni muislamu apata madhambi, na huyu afanya jambo la haramu au hata alifanyi, lakini jambo la haramu yeye aminyana, asema sio haramu, ni halali, huyu mkafiri. Kulihalalisha jambo aliloliharamisha Allah ni ukafiri. Ukisema ukafiri, maana ni kutoka katika Uislamu na ndio sheria inavyotuelekeza. Haina maana ah, kazi yao wanakufurisha hawa. Ah, ah, ndio utaratibu wa Uislamu. Uislamu una miko yake, ukigusa hapa dhambi, ukigusa hapa kufuru. Sawa, hiyo ni taratibu zimewekwa. Kuna mambo ukiyafanya watoka kwenye Uislamu. Sasa wewe tetea tu vile vitu vya haramu, kwamba ah, hii sio haramu bwana. Pombe ah, pombe sio haramu bwana. Pombe ya haramu ni ya wanzuki nini? Kwa sababu haijasajiliwa, haijapewa kibali. Hii nyingine haina neno, ana kibali, imepita TBS Tanzania Bureau Standard. Kwa hiyo haina neno kabisa. Wao sio wanaohalalisha na kuharamisha. Anayehalalisha mwenye mamlaka hiyo ni nani? Ni Allahu wa rasuluhu. Sasa nyinyi Waislamu piganeni na wale ambao hawamwamini Allah wala hawaiamini siku ya mwisho wala hawaviharamishi vile alivyoviharamisha Allah na mtume wake wala yadinuna dina alhaqi wala hawafuati dini ya haki min alladhina utul kitab nao ni wale waliopewa kitabu hata yutu jizyata an yadin mpaka watoe kodi mkono kwa mkono wa hum saghirun na hali ya kuwa wao ni madhalili aya hizi tulizisoma jana leo tumezirudia kwa ajili ya kutilia mkazo leo tuanza aya 30 ya surati tauba pale aliposema al-Maula jalla wa ala وقالت اليهود عزير ابن الله na wamesema mayahudi Uzair ni mtoto wa Allah ni mwana wa Allah Uzair ambao wao kwenye vitabu vyao wanamwita Ezra Ezra au Azira kuna kitabu katika Biblia ukiangalia kwenye ile Taurati kule kuna kitabu cha Ezra kabla kitabu cha Hosea kuna kitabu cha Ezra au baada eh? kuna kitabu cha Ezra Ezra ni nani mpaka wakamwita mwana wa Mungu waqalat an-nasara al-masih ibn Allah na wakasema manasara masihi ni mtoto wa Allah Kristo ni mtoto wa Allah Yesu au Isa mwana wa Maryam kwamba ni mtoto wa Allah wakasema hivyo washindana baina Mayahudi na manasara hawa wampa huyu uwana kwamba ni mwana wa Allah na hawa nao wampa huyu nasema ni mwana wa Allah dhalika qauluhum biafwahihim hayo ni maneno yao ni maneno yao tu kwa vinywa vyao dhalika hayo qauluhum ni maneno yao biafwahihim kwa vinywa vyao wanatamka tu kwa vinywa vyao ni jambo halina uhalisia, si kweli, ni maneno tu, hizo ni porojo. Sawa, dhalika qauluhum biafwahihim, hayo ni maneno yao ha, kwa vinywa vyao wanayatamka na kwa vinywa vyao, hayana ukweli, hawana, hayana uhalisia, sio Ezra wala Kristo ambaye ni mwana wa Allah nisbatu الولد إلى الله تعالى كذبا وزورا هو قول اليهود والنصارى بألسنتهم فلا مستند لهم فيما ادعوه كم نسبي الشيامان الله سبحانه وتعالى ننسبة يوهنغو نوزوشي نهيون ديو قولي ما يهودي نما نصارى ونوزوكمزا وفنوفياه هيانا haina maneno hayo hayana maegemeo yoyote kwa kile wanachokidai dhalika qauluhum biafwahihim hiyo ni kauli yao tu kwa ndimi zao kwa vinywa vyao yudhahiuna qaula alladhina kafaru min qablu wanayaiga maneno ya wale waliokufuru waliokuwa kabla yao yushabihu qawlu alyahudi wan nasara fi nisbatihim alwalad ila Allah ta'ala qawla alkuffar min alumami qablahum fi dhalika kauli ya mayahudi na manasara ya kumnasibishia allah kuwa na mtoto inafanana na kauli ya makafiri wale wa umma au umati zilizotangulia huko kabla yao wao walikuwa na kauli kama hizo za kumnasibishia allah subhanahu wa ta'ala mtoto wale walitangulia wakasema malaika ni watoto wa allah kuna malaika hao ni watoto wa kike wa Allah subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira kwa maneno yao yanafanana na maneno ya makafiri waliotangulia kabla yao walipodai kwamba almalaikatu banatullahi yudhahiuna qawla alladhina kafaru min qablihim qatalahumullahu qatalahumullahu awalani wao Allah Allah amewalani wao za kusema hivyo au ukaleta kwa sigha ya dua kwa maana hii ni jumla imekuja khabari yake kwa maana insha awalani wao Allah au ikawa habari hivyo Allah amewalani wao anna yufakun vipi wanapotoshwa لعن الله اليهود والنصارى كيف يصرفون عن الحق Allah walani mayahudi na manasara vipi wanapondolewa wanapotoshwa kuiacha haki fayadhilluna anhu wakapotea kuiacha haki maneno haya kwamba Izra ni mwana wa Mungu ni nyinyi mayahudi mmeyatoa wapi nani kawaambia kama sio uongo Mungu mwenyewe amewaambia kwamba huyu ni mwanangu wapi ni maneno ya uongo Mayahudi bwana wana mkanganyiko mkubwa sana katika jambo la dini yao. Kwanza tufahamu tu wana wa Israeli, umma wa bani Israeli, wana wa Israeli Allah subhanahu wa ta'ala aliupendelea kwa walimwengu wa zama zao kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana katika Qur'an ukisoma tuna ya bani Israila fkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala alalamin yani wana wa Israil ikumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu neema ambayo nimewaneemesha nyinyi juu yenu na kwamba Ah, nimewafadhilisha kwamba mimi nimewafanya bora nyinyi juu ya walimwengu. Hata Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, wakati mwingine akitaka kuwapelekea maagizo, anawakumbusha neema hiyo. Waidh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuruu ni'mat Allahi alaykum idh ja'ala fikum am idh ja'ala fikum anbiyaa wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin. Kumbukeni aliposema Musa kuambia jamaa zake, enyi jamaa zangu, kumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu, pale alipojaalia kwenu nyinyi utume ja'ala fikum anbiya, alipojaalia kati yenu nyinyi mitume mitume waliokuja katika kizazi cha Israeli ni wengi sana, wengi sana. Katika wale mitume 25 waliotajwa, manabii wa Israeli wako ngapi? Nani anajua idadi yao? Wale waliotajwa kwenye Qur'ani tu 25. Naam, 21 una uhakika? au wakisia shekhe anasema 21 kwani katika wale 25 tukianza na Adam Adam alikuwa katika wana wa Israeli haiwezekani Nuh katika wana wa Israeli haiwezekani akishatangulia siku nyingi baada ya Nuh akaja Hud je alikuwa katika wana wa Israeli haiwezekani baada ya Hud akaja Saleh alikuwa wana Israeli katika wana Israeli la sawa baada ya Salih kuna Ibrahim alikuwa katika wana Israeli la katika wakati wa Ibrahim kulikuwa na Lut mtoto wa ndugu yake Nabiullah Ibrahim hakuwa katika wana Israeli tayari wangapi sita kwa hiyo kwenye 25 tutakuwa baki wangapi kwa hiyo lete lete idadi nipeni idadi wangapi walitumwa naam mitume na 11 una ushahidi eh wa kwanza wako kama 11 eh umetajwa katika suratul maida hajatajwa maida labda useme an'am وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه narfau darajati man nashau inna rabbaka alimun hakim. Alafu sasa pale baada ya aya zile wametajwa mitume wa Bani Israili, naye anaweza kuzitaja akutajia aya moja baada nyingine. Twendeni pamoja naam, nimeshawapa ishara tu. Katika Sura Maida hakuna, umesikia shehe? Hakuna katika Sura Maida. آه، آه، آه. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا tukapeleka kwa wale naqibu nukabaa وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه ومن كفر بعد ذلك hiyo sio masala mitume katika mitume sisi kumi na ngapi ukisoma tilka hujjatu na utaona pale mitume wametajwa أه. امسم مه. من نشاء إن ربك حكيم عليم نعم ويعقوب آه، ونوحا هدينا من قبل أها آه ومن ذرية من آه ذرية من na katika kizazi chake yeye nani Ibrahim si au kizazi chake Yakub dhamiri rejea hadaina min qabl nuha yukusabu ngoza kabla ya hapo wa min dhurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayuba wa yusuf wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كوميا ngapi itakuwa eh 10 tayari ehe wa ismaila huyo ayuma waliyasa ismaila ayuma waliyasa wa yunus wa lut ayuma pia kullan faddalna ala alalamin tariku min mbili lakini amna dhulkifli hapo kwa pale tumepata pale pamoja mitume kumi na nane wana Waisraeli mitume wana Waisraeli wako kumi na mbili pale ukienda tena katika sura nyingine utapata idadi unaweza kufika hata kumi na nane kwa hiyo katika uzao wa Israeli kuna mitume wengi kesho mtakuja kuniambia fuatilieni hilo alafu mtakuja kuniambia bidhabt kwa majina yao ni fulani na fulani na fulani na fulani kwa sababu nani Israeli Israeli ni nabiullahi nani? Yaqub. Yaqubu ndio anaitwa Israil. Israil kwa maana ya Abdullahi. Israil. Sasa yeye alipata watoto kumi na mbili watoto kumi na mbili miongoni mwa hao ni Yusuf. Kwa wale wote waliozaliwa na Nabiullahi Yaqub wanaitwa wana wa Israeli. Yaqubu ni mtoto wa nani? Ishaq. Ishaqa mtoto wa Ibrahim. Yaqub ni mtoto wa Ishaq. Ishaq kaka yake ni Ismail, sio? Baba yao ni Ibrahim. Lut ni mtoto wa ndugu yake Nabiullahi Ibrahim. Sasa watoto wote waliozaliwa na Yaqub vizazi vyake uzao wake yeye wanaitwa wana wa Israeli sasa katika hao kuna ambao wamejaliwa walifanywa kuwa ni mitume na ni wengi tu kina daudi wote ni katika uzao wa Yakubu sawa na Suleiman katika uzao wa nani wa Yakubu kina Ayub kina Musa Harun wote hao ni katika kizazi cha Nabiullahi Yaqub ndio maana wakaitwa mitume wa bani wa wana wa Israeli sasa Musa anawakumbusha jamaa zake ameweka Allah kwenu nyinyi mitume na akajalia kwenu wafalme wafalme wengi pia walipita katika wana wa Israeli na wengine wakapewa utume na wakapewa na ufalme kama Daudi Daudi alikuwa ni mtume وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة داود أكمو غولياتا جالوت سوا الله أكمبا وفلم نا أكمبا حكمة يعني وتومة لا في القرآن هي تنبيه وورث سليمان داود سليمان أكمرث بباياك داود سوا كوي نبي الله سليمان أكبيوه utume na yeye na akarithi kwa baba yake ufalme na akamwomba Allah akamwambia habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di nipe ufalme ambao hata upata yoyote baada yangu akapewa ufalme wa ajabu kabisa ambao hakuna mfalme yoyote baada yake katika ulimwengu alipata ufalme kama huo Nabiullahi Suleiman kwa hiyo katika kwa bani Israili kulikuwa na utume na kulikuwa na ufalme haya tutoke huko kwa kuna mitume wengi wamepita